mình khao khát em hỡi em kỷ niệm xưa câu yêu thương em đã trao hôm nào chỉ còn trong mơ em yêu